Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 13. kolovoza 1923. godine Gustav Streseman, vođa Njemačke narodne stranke, postao je njemački kancelar. Na mjestu kancelara zamijenio je Wilhelma Kuna, koji je bio kancelar samo 264 dana. Na tu je funkciju došao predsjedničkom uredbom, nije bio izabran u parlamentu Reichstagu. U doba njegovog vladanja Njemačkom ta je zemlja ušla u sukob sa savezničkim silama pobjednicama u Prvom svjetskom ratu. Kuna je tražio moratorij na plaćanje ratne odštete, Savezničke sile to su odbile. Njemačka je trebala isporučiti 200.000 tisuća metara telegrafskih stupova i ugljena u vrijednosti od 24 milijuna zlatnih maraka. Uspjela je predati samo manji dio. Francuska i Belgija odgovorile su 11. ožujka 1923. okupacijom Rura. Vlada Wilhelma Kuna na to je proglasila pasivni otpor okupacijskim vlastima. Kada je Gustav Štreseman izabran za kancelara i ministra vanjskih poslova, bilo je jasno da je pasivni otpor gotov. Sav trošak tog otpora snosila je vlada u Berlinu. Ekonomska situacija bila je sve gora. Jan Kershaw u knjizi Hitler 1889. 1936. piše. Zemlja je bankrotirala.

U listopadu 25 milijardi 260 milijuna 280 tisuća, a 15. studenoga nevjerojatnih 4 milijuna 200 tisuća milijuna maraka. Sredinom rujna kilogram maslaca stajao je 168 milijuna maraka. U Tiringi i Saskoj, gdje je komunistička partija Njemačke ušla u vladu tih država, partija je planirala revoluciju. Te je pokušaj ugušila policija uz pomoć Reichsvera. 26. rujna predsjednik Njemačke socijaldemokrat Friedrich Ebert iskoristio je pravo koje mu je dao članak 48 Ustava i proglasio je izvanredno stanje. U Bavarskoj to je značilo da je ministar predsjednik Eugen Ritter von Kniling imenovao Gustava Rittera von Kara za državnog povjerenika koji je imao ovlasti diktatora. Jedna od prvih Karovih odluka bila je da zabrani 14 mitinga koje je za 27. rujna planirala nacionalsocijalistička i njemačka radnička partija partija. partije, Adolf Hitler, pao je zbog toga u stanje pijesa. Adolf Hitler prvi je puta došao na miting Njemačke radničke partije 12. rujna 1919. godine. Satnik Karl Mayer poslao ga je tamo kao špijuna Reichsvera. Vojska je htjela znati kakve sve stranke djeluju u Minhenu. Na tom je mitingu Hitler uzeo riječ i privukao pažnju osnivača partije Antona Drexlera, koji mu je ponudio i članstvo u njoj. Hitler je ponudu prihvatio. Godine 1920. postao je njezin glavni propagandist, godinu dana kasnije njezin vođa. Partija je promijenila ime u nacionalsocijalistička njemačka radnička partija. U godini kada je Hitler postao njezin vođa, pod vodstvom Ernsta Röma osnovana je stranačka vojska i jurišni ili SA odredi. 28. listopada 1922. fašisti pod vodstvom Mussolinija krenuli su u takozvani marš na Rim i preuzeli su vlast u Italiji. 3. studenog Herman Esser, glavni urednik Folkischer Beobachtera, novina nacističke stranke, objavio je u prepunoj pivnici Hofbrauhaus da se njemački Mussolini zove Adolf Hitler. Jan Kershaw piše. Tjedni koji su uslijedili nakon Karovog imenovanja bili su do krajnosti ispunjeni spletkama, intrigom i napetošću. Raspoloženje naroda prema policijskim izvješćima bilo je puno iščekivanja. U Bavarskoj, kao i u ostatku zemlje, prilike su bile užasne. Nezaposlenost i glad stajale su poput prijetećih duhova na mnogim vratima, pisalo je u jednom izvještaju iz Švapske. Izvještaj iz Franaške prikazao je ondašnju razinu oskudice. Pola kilograma crnog kruha stajalo je tisuću milijuna maraka. Nezaposlenost je brzo rasla. Industrija je bila bez narudžbi. Velik broj ljudi nije se mogao prehranjivati. Vlada čak nije mogla plaćati ni vlastite službenike. Minhenska policija zabilježila je pogoršanje raspoloženja u rujnu koje traži oduška u nekoj akciji. Politički skupovi međutim nisu bili dobro posjećeni zbog skupih ulaznica i cijena piva. Samo su nacisti mogli i dalje puniti pivnice. U takvoj atmosferi krenule su glasine o skorom puču. Vođa pukovnije SA odreda u Minhenu, Wilhelm Bruckner, rekao je Hitleru, dolazi dan kada više neću moći obuzdavati svoje ljude. Hitler je odlučio nešto poduzeti. Hitler nije bio usamljen u planovima za državni udar i smjenom vlasti u Berlinu. To su planirali Kar i njegova dva najbliža suradnika, zapovjednik Reichsvera u Bavarskoj, Herman von Losov i šef bavarske policije Hans Ritter von Seisser. I oni su namjeravali srušiti vladu na čelu sa Štresemarom. Von Lossow i von Seisser namjeravali su to učiniti uz pomoć Reichsvera i onda uspostaviti diktaturu. Njihove planove 3. studenog 1923. zaustavio general Hans von Zegt, načelnik Trupenamta. Njemačka prema odredbama Versajskog mira nije smjela imati glavni stožer. Trupenamt je sada bio najviša instanca vojske u Njemačkoj. Von Zegt je Losovu i Sajseru jasno rekao, vojska neće ići protiv vlade u Berlinu. Hitler nije odustao od planova za puč. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg rajha piše. Grozničevi pregovori u Minkenu nisu uspjeli dovesti do jedinstva između bavarske vojske pod Losovom, policije pod Zajserom i paravojske, koju je naravno vodio Hitler. Svjestan da će izgubiti podršku paravojske ako bude dalje oklijevao i zabrinut da i sam Kar razmišlja o puču, Hitler se, koji je sada imao podršku Ludendorfa, odlučio na puč. Bavarska vlada bit će uhapšena i Kar i njegovi saveznici prisiljeni pridružiti se paravojske u maršu na Berlin. Određen je i dan za puč, 9. studenoga, više pod pritiskom događaja nego zbog potrage za simboličnim datumom. Na 9. studenog padala je godišnjica revolucije iz 1918. kada je zbačen carski režim. Hitleru je bilo bitno da je osigurao potporu generala Eriha Ludendorfa, koji u drugoj polovici rata zajedno s feldmaršalom Hindenburgom de facto zapovjedao ne samo njemačkom vojskom, već i državom. Ludendorf je bio ključan za stvaranje mita o izdaji njemačke vojske udarcu nožem u leđa, koja ona pretrpjela od političara. Puć je počeo na planirani dan. Jan Kershaw piše. Kar je pred 3000 ljudi u krcatom Burger Braukelleru već otprilike pola sata čitao svoj pripremljeni govor, kad li je oko 20.30 na ulazu došlo do velikog meteža. Kar je prekinuo svoj govor. Pojavio se odred ljudi u čeličnim kacigama. Stigli su Hitlerovi jurišnici. U dvoranu je ugurana teška strojnica. Ljudi su stajali na stolicama nastojeći vidjeti što se zbiva, dok se Hitler u pratnji dvojice naoružanih tjelohranitelja s pištoljima uperenima u strop probijao kroz dvoranu. Stao je na stolac, no kako nije uspio nadjačati galamu, izvadio je svoj pištolj Browning i ispalio hitac u strop. Zatim je objavio da je izbila nacionalna revolucija, te da dvoranu okružuje šesto naoružanih ljudi. Dođili do gužve, rekao je, izvući će strojnicu na galeriju. Bavarska je vlada svrgnuta, formirat će se privremena vlada Rajha. Oko 20 i 45 Hitler je zatražio, premda je to bila zapravo zapovjed, da Kar, Losov i Zajser pođu s njime u susjednu prostoriju. Zajamčio im je sigurnost. Nakon malog okolišanja poslušali su ga. U dvorani je bila ludnica, no napokon je Göring uspio nadvladati graju. Rekao je da akcija nije uperena ni protiv kara, ni protiv vojske, ni protiv policije. Ljudi trebaju sačuvati mir i ostati na svojim mjestima. Imate svoje pivo, dodao je. Hitler je u punoj pivnici održao kratak govor. U njemu je izjavio, mogu vam ovo reći, ili će noćas početi njemačka revolucija, ili ćemo svi biti mrtvi do zore. Govor je većinu u dvorani okrenuo na stranu nacista. Za Hitlera su dolazile još bolje vijesti. Jan Kershaw piše. Prošlo je otprilike jedan sat od Hitlerova prvog dolaska u duranu prije nego što su se on i Ludendorff, koji je u međuvremenu stigao, u svečanoj odori carske vojske zajedno s vladajućim bavarskim triumviratom vratili na podi. Prvi je govorio Kar, spokojan, lica poput maske, objavljujući uz zaglušni pljesak da se složio da Bavarskoj služi kao regent monarhije. Hitler, euforična lica što podsjeća na djetinju radost, objavio je da će usmjeravati politiku nove vlade Rajha, te toplo stisnuo Karu u ruku. Hitler se još jednom rukovao s čitavim ansamblom. Činilo se da je ovo njegova noć. Od tog su trenutka stvari krenule loše za pučiste. Sve je dobro išlo u pivnici, izvan nje nizala se greška za greškom. Enstrom i njegovi SA odredi uspjeli su zauzeti vojni stožer u Minhenu, ali ne i telefonsku centralu preko koje je Losov zapovjedio da se u glavni grad Bavarske dopreme vladi odane trupe. I Hitler je napravio prvu grešku. Želeći pridobiti vojarnu inženjerijskih trupa, odlučio je sam tamo otići i ostavio je Ludendorfa s Losovom, Karom i Sajserom. Oni su generalu dali časnu riječ da neće odstupiti od svojih obećanja danih Hitleru ako ih on pusti. Ludendorff im je povjerovao, a oni su čim su izašli iz pivnice počeli planirati protuudar. Već u 2 sata i 55 ujutro 9. studenog preko svih radijskih postaja u Njemačkoj Losovi objavio da se on, Sajseli Kar, protive puču i da je, što je još važnije, na njihovoj strani i Reichswehr. Ludendorff i Hitler u rano jutro odlučili su krenuti u maršu središte Minhena kako bi ponovno probudili oduševljenje za puču. Kako je to završilo, opisuje Jan Kerr. Oko podneva kolona od oko 2000 ljudi, mnogi od njih uključujući i Hitlera bili su naoružani, krenula je iz Burger Braukelera. S izvučenim pištoljima oni su se suočili s malenim policijskim kordonom kod Ludwigsbrukea. Probili su ga u sprijetnje i onda krenuli kroz Izartor i Potalu do Marijan placa u središtu grada. I onda su odlučili krenuti prema ministarstvu rata. Neki nisu mogli ne primijetiti da su mnogi posteri koji su najavljivali nacionalnu revoluciju već poderani. Ranije toga jutra neki su se promatrači počeli rugati puču. Je li vam vaša mamica dopustila da se s ovako opasnim stvarima igrate na ulici? Jedan je radnik upitao jedinicu koju je vodio Hans Frank, koja je postavljala strojnice nedaleko od Burger Brau-Kellera. Sudionici marša znali su da je stvar propala. Jedan od njih je primijetio da sve ovo sliči pogrebnoj povorci. U Residenzstrasse, na dijelu gdje se ona približavala Odeon placu, kolona je došla do drugog i većeg policijskog kordona. Dolaze, Heil Hitler, uzviknuo je jedan promatrač. Odjeknuli su pucnjevi. Tko je pucao prvi nikad nije razjašnjeno, ali dokazi ukazuju na jednog od pučista. Uslijedila je žestoka pucnjava koja je potrajala skoro pola minute. Kada je pucnjava prestala, 14 pučista i četiri policajca ležali su mrtvi. I tako je završio taj operetni puč. Hitler je iščašio rame kada je pao u metežu i brzo je uhapšen. Austrijski pisac Stefan Zweig je nakon puča zapisao ove riječi. U ovoj godini 1923. svastike i jurišne trupe nestale su. Ime Adolf Hitler skoro je palo u zaborav. Nepunih deset godina nakon tog puča Adolf Hitler postaće kancelar Njemačke. Ono što se činilo nemogućim postalo je moguće, govori profesor doktor Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. To pokazuje kako je ono što se uči na studijima društvenih znanosti politike jedan iracionalni manevarski prostor jedna potpuno marginalna snaga, snaga koja nikad nije imala više od 3-4% glasova. Nacisti su 1928. godine imali svega 2,6% glasova. Jedna marginalna stranka. Kako ona može prerasti u jedan veliki pokret, ako ulove jel, fortunu, ne? ako ono što Machiavelli zove virtu krene u njihovom smjeru, oni ga ne prepoznaju i ne ulove. Jer Hitler kao je zapravo bio jedan obještac vojne obještane službe koga je e, zapovjednik poslao da vidi šta ovi tamo pričaju, njega je to toliko ponijelo, jer osobito ovaj antisemitizam koga je on još u Beću učio od Karla Luegera da je sam odlučio držati govor, i odmah su ga jel, imenovali članom stranke, nakon nekog vremena postaje predsjednik i zapravo to je jedna marginalna stranka koju svi doživljavaju kao neku sektu, jel, fantasta koji diže ustanke koje su besmisleni, koji zapravo ruše domovinu. Zapovjednik Fraj Korpsa, kasnije zapovjednik ilegalne vojne organizacije, paravojne organizacije koja je likvidirala socijaldemokratske i liberalne političare po Njemačkoj. Ehart, Herman Erhard je htio intervenirati protiv Hitlera u vrijeme Minhenskog puća. Jel brigada ne, koja je poduzela Kapov puč, jel bila iza toga, oni su, oni su htjeli se suprotstaviti Hitleru, ali onda naravno bavarska vlada, njihovi policajci su to vrlo brzo riješili. Jer ako se vlast želi suprotstaviti, ona se naravno može suprotstaviti. I to je glavna teza. Fašizam ni u Italiji, ni u Njemačkoj ne bi došao na vlast da se vlast njima željela suprotstaviti. Vlasti s njima željela surađivati i s njima manipulirati, a onda su oni izmanipulirali, izmanipulirali vlasti, te konzervativne građanske snage koje, e, koje su im pomogli. Kad vi gledate kako, šta su oni prošli na vlast, nigdje ne postoji, mislim, ja bih rekao, historiografsko tumačenje koje govori, a gle, morali su doći na vlast. Ili, ne znam, drugi svjetski rat je morao izbiti 1.9.1939. Jel, postoje neke strukturalni čimbenici koje se mi trudimo ovdje objasniti, koji vode događaj u jednom smjeru, Postoje naravno ljudi koji usmjeravaju te događaje. Jedan vrlo važna je ta karizmatska osobina Hitlera koji je bio fascinantan govornik. Većina ljudi kad ga je slučala je ostala fascinirana. Recimo Ernst Jürgen, veliki konzervativni pisac Njemačke, jedan od predvoditelja konzervativne revolucije tog pokreta, je bio fasciniran njime. Kaže, gledaj, vidiš, što ovaj govori a Jürgen je jedan veliki intelektualac, piše Čeličnu oluju, jel, Željezo i krv, niz ovih knjiga koje Slave rat je bio fasciniran Hitlerovim govorima. Tako da on to jednom malom miljevu imao podršku, ali to je potpuno marginalna stranka. Mislim, naj ovako, bolje je taj podatak da se to ilustrira. Pazite, 1928. godine, svega nekoliko godina prije nego što dolaze na vlast, a važno je spomenuti i prije ove ekonomske krize, ali i prije dogovora sa poslodavcima, kapitalistima i građanskim konzervativcima, to je stranka koja je dobila 2,6% glasova. 16. listopada 1919. godine Hitler je prvi puta govorio na skupu Njemačke radničke partije. Na tom je skupu bio i Ernst Röhm, bivši vojni časnik i veteran Freikorpsa, koji je u proljeće te 1919. sudjelovao u slamanju revolucije u Bavarskoj. Röhm je rođen 1887. godine. Bio je sin službenika na željeznici. S 19 godina on je otišao u vojsku i dvije godine kasnije postao časnik. U Prvom svjetskom ratu bio je na ratištu, šrapnel granate, djelomično je uništio njegov nos i unakazio lice. U bici kod Vardena teško je ranjen. Kako zbog rana više nije mogao na ratište, Rem je služio ministarstvu rata u Bavarskoj. Nakon rata bio je zadužen za opskrbu brojnih desničarskih paravojnih odreda. Oni su mu dali i nadimak, kralj strojnica. U tim je godinama on stvorio golemu bazu poznanstava kako u paravojnim jedinicama, tako i u vojsci. Richard Evans ovako opisuje Ernst Rem je bio sklon bezumnom nasilju, a ne političkim urotama. Analiza njegovih pisanih dijela pokazala je da je on riječi poput mudro, kompromis, intelektualac, buržu ili srednja klasa skoro uvijek koristio u pogrdnom smislu. Među njegovim pozitivnim, divljenja vrijednim izrazima bili su kršan, odvažan, nemilosrdan i odan. Prve riječi njegove autobiografije objavljene 1928. u Minhenu su Ja sam vojnik. Popisao se kao prgab i tužio se. Njemci su zaboravili kako da mrze. sto prigovaranje zauzelo je mjesto koje je nekad imala muževna mržnja. Kako sam nezrela i opaka osoba, napisao je s karakterističnom otvorenošću. Rat i nemir više me privlače od bužujskog poredka u kojem se svi dobro ponašaju. Nije uopće imao interesa za ideje i slavio je grub i život. Nije osjećao ništa osim prezira prema civilima i uživao je u bezakonju života u doba rata. Pijenje i bančenje, borba i tučnjave učvrstile su družinu među kojima je našao svoje mjesto. Prema ženama odnosio se s odbojnošću. Oni kojima je stran bio vojnički život nisu imali mjesto u njegovu svijetu. Na vezi Hitlera i Rema poradio je Hitlerov vojni mentor i poratni zapovjednik satnik Karl Mayer. Rem je osnovao klub radikalnih časnika kojemu je dao ime Željezna šaka i u taj je klub Mayer Hitlera odveo 1920. Rem će Hitleru osigurati kontakte s desničarskim paravojnim jedinicama i vojskom. On će i pomoći u izgradnji stranačke vojske. U listopadu 1921. ta će vojska dobiti ime jurišni odredi, tajlung ili SA odredi. Nasilje nasilje je brzo postalo zaštitni znak nacista. U rujnu 1921. Hitler je predvodio skupinu mladih nacista koji su za vrijeme skupa Bavarske lige napali govornika Ota Baleršteda. Istukli ga i onda bacili iz govornice. Baleršted je tužio Hitlera koji je zbog tog napada dobio mjesec dana zatvora, a policija ga je upozorila da ako tako nastavi bit će deportiran u rodnu Austriju. Richard Evans piše. Upozorenje je imalo slab učinak. Početkom studenog 1921. kratko nakon izlaska iz zatvora, Hitler je bio u središtu još jedne tučnjave u pivnici. Krigle su letile po dvorani dok su nacisti i socijaldemokrati izmjenjivali udarce. Uskoro su se nacisti naoružali bokserima, gumenim palicama, pištoljima, čak i granatama. U ljeto 1922. skupina nacista vikala je zviždala i pljuvala na predsjednika Rajha Fridriha Eberta za vrijeme njegova posjeta Minhenu. Dolazak na nacionalistički skup u Koburgu u listopadu 1922. imao je svoj vrhunac u bici sa socijaldemokratima, u kojoj su nacisti na kraju svoje suparnike rastjerali s ulica koristeći gumene pendreke. Postoje naselja, ali mislim i drugim porecima ćete naći političko nasilje, ne u takvom naravno ovaj, opsegu, ali Postoje snažno političko nasilje, država se može s tim nasiljem obračunati i ona je negdje uspijevala. E sad, s druge strane, ja bih rekao dva su razlika. To je ono što smo rekli duhovna klima tog aparata. To je ipak bio jedan aparat carstva, rajha, pruski. Pa su svi ovi koji su atentatori sa desnice su dobivali male kazne, simbolične kazne, vrlo brzo su bili oslobođeni, jer suci nisu vjerovali u demokraciju. Suci nisu vjerovali u Weimarsku republiku. Osobito na početku. Drugi razlog su institucionalne pogreške koje je Weimarska republika u tom svom političkom sustavu učinila. Prvo je recimo nije postao izborni cenzus. Tako da su nacisti sa ovih svojih 2,8% e, glasova bili zastupljeni u parlamentu. Imate stranke koje dobe 0,2% pa su u parlamentu. Dakle, njima je uvijek bilo omogućeno političko djelovanje. Ma koliko su slabi bili i svim drugim. Dakle, ako nemate izborni cenzus, to je jedan politologijski poučak, kad je svako prisutno u parlamentu, onda se naravno politička zajednica puno lakše raspada i puno lakše se sukobljava nego ako ipak imate nekakvi cenzus. Jel? Drugi razlog su ti snažni dekreti u izvanrednom stanju jel, koje su se stalno koristili. Jel? gdje je predsjednik mogao on je imenovao kancelara, mogao je ne imenovati određene ministre, mogao je zapravo na niz odluka ulagati veto, ali ključ je to njegovo pravo da raspusti vladu, a da, da nije imenovao novu vladu. Vratio bih se na ono što sam prvo rekao, tu duhnu komunisti misle da je parlament samo tako jedno prikrivena diktatura buržuazije, jel? nacisti ova desnica konzervativna misli da je to mjesto gdje se zapravo razara jedinstvo nacije, jedna besmislena brbljaonica, a ovi liberali, jel, centrističke strage reduciraju cijeli politički poredak na pravo. Pa ako je pravno sve u redu, jel to je Kelzenova to kategorija prava, a paragrafi su u redu, pravo to je sve. Idealno onda će se poredak početi ponašati u duhu sa pravnim e, načelima, zakonima. Poredak se i ljudi se ne ponašaju često puta u duhu zakona, jer se naravno fenomen politike odvija u društvu. E sad, u društvu ste imali za i protiv, mislim, Weimarske republike početkom ne, 19. do 22. treće ta strašna inflacija, to potpuno mislim, to su nevjerojatne stvari. Dakle, vi čim ste naručili, htjeli ste, ste platiti, jel je e, cijena, ne znam, tog čaja koje ste naručili i kobasica za pola sata što ste sjedili sa prijateljima porasla za nekakvih 15 posla. Kolega e, Tihomir Ponoš je jedan put iznao onaj podatak ne, o nulovanju, jel, dakle, jedna posebna psihijatrijska bolest koja je zahvaćala činovnike koji su trebali izračunati plaću. Dakle, računovođe, pacijent sjedne, ima potrebu pisati neograničeni niz nula, jer naravno nemate digitora, nemate tehnike koja bi to izračunala, a plaće su milijuni, pa milijarde, pa milijarde, milijarde, bilijuni, to su nevjerojatne cifre, to razara bilo kako mogućnost da se racionalno odnosite prema životu. Vlada Rajha, čim je počeo prvi svjetski rat, počela ga je financirati posuđivanjem novca. Već 1916. troškovi države znatno su nadmašili prihode koje je vlada uspjela prikupiti bilo iz poreza, bilo od posuđivanja novca. Onda je došao poraz u ratu i ekonomska situacija još se pogoršala. Jedan dolar se uoči rata mijenjao za četiri marke. Na kraju rata dolar je vrijedio dvostruko više. Bio je to samo početak. Pobjednici u ratu su 5. svibnja 1921. konačno predali Njemačkoj završni račun ratne odštete. Bio je to takozvani londonski ultimatum reparacije su procijenjene na 132 milijarde zlatnih maraka. Njemačka to nije mogla isplatiti, ali to je samo pogoršalo kako ekonomsku, tako i političku situaciju. Početkom 20. inflacija uzela zamah, u ljeto 22. ona je prerasla u hiperinflaciju. Početkom 23. Francuska i Belgija okupirali su Rur zbog neplaćanja ratne odštete. Njemačka vlada odgovorila je pasivnim otporom. To je značilo da ako savezničke trupe preuzmu kontrolu nad nekom tvornicom ili rudnikom, svi radnici trebaju otići kući. Njihove plaće platit će njemačka vlada. Prestanak proizvodnje u najindustrializiranijem dijelu Njemačke i dodatni trošak za vladu samo je pogoršao ekonomsko stanje. Inflacija se još više razmahala. Život u Weimarskoj Njemačkoj postao gotovo nemoguć za većinu stanovnika. Eric D. White u knjizi Weimarska Njemačka obećanje i tragedija piše. Do jeseni 1923. radnici su dobivali plaću svaka dva do tri dana, ponekad i dva puta dnevno. Tvrtke su koristile multiplikatore kako bi izračunale nadnice. Jednoga dana nadnica je bila množena s 27 milijardi, nekoliko dana kasnije množena je sa 67 milijardi. Trgovci su radili isto, ili su se prebacili na stranu valutu, ili su jednostavno prešli na razmjenu. Ljudi su kupovali robu što su brže mogli, jer je novac postajao bezvrijedan za nekoliko sati. Klaviri, bicikli, šivači strojevi, motorkotači, gomile cipela, bolje je imati stvarnu robu nego ušteđevinu. Na vrhuncu inflacije 19. studenog 1923. kilogram raženog kruha koštao je 233 milijarde Reichsmaraka. Prosječna obitelj na hranu je tada trošila oko 90% svojih prihoda. Inflaciju je zaustavila vlada na čijem je čelu bio Gustav Štraseman. Ona vlada koju su nacisti namiravali zbaciti pučem 1923. Gustav Štraseman bio član Narodne stranke koja je bila promonarhistička i protiv Weimarske Njemačke, ali on je odlučio prihvatiti republiku i sudjelovao je u nizu vlada. Kancelar je bio samo od 13. kolovoza do 23. studenog 1923. ali ministar vanjskih poslova bio od kolovoza 23. do svoje smrti 3. listopada 1929. Njegovo zadnje veliko političko djelo bila je velika koalicija koju je vodio socijaldemokrat Heinrich Müller. Nakon njegove smrti, Narodna stranka izašla je iz koalicije i bio je to de facto kraj zlatnih dana Weimarske Njemačke. Berlin je treći grad po veličini na svijetu. Ima 4,3 milijuna stanovnika, dakle preko 4 milijuna stanovnika. Samo su New York i London veći gradovi. Ima jedan noćni život, mislim, zvijezda je Josefina Baker, jel? Dakle, dolazi ova američka kultura, plesa, džeza, noćnih lokala, umjetnost, to sve cvjeta i 20. godina se, se činilo, gledaj, vidiš, Weimarska republika ima smisla. Ha, ako ste nezadovoljni, odite u vrhunski kabare, <laughs> pa se zabavljate, jel? Čak da, su zapravo i konzervativci tu počeli popuštati. Pa dobro, pa vidiš, joj, pa nije ta koalicija, jel? Imamo koaliciju sa socijaldemokratima 28. godine, gdje sve stranke i centrum, dakle ova katolička stranka, konzervativna, pa i Deutsche Volkspartei, liberalna stranka, jel? demokratiše, pa ta druga liberalna stranka, čine tu veliku koaliciju. Pa je bilo sasvim u redu koalirati sa socijaldemokratima, jer vidiš, život je krenuo. E, to se postiglo jednom modernizacijom Njemačke, velikim privrednim usponom Njemačke, između ostalog zbog toga što su Amerikanci su oprostili dugovanja koja su im dodijeljena Versajskim sporazumom, na tome su još insistirali Britanci i Francuzi, ali onda se stvorio, jel, danas bismo rekli o neki financijski inženjeri klanca sreće, koji je neko vrijeme funkcionirao, jel, tu se stvorio jedan krug i dok je to funkcioniralo, dok se to nije slomilo, jel, na burzi u Njujorku, jel, na Wall Streetu, čuvene 1929. godine i dolazi jel, te crni dani, jel, taj crni četvrtak. Za financijski kapitalizam stvari su funkcionirala. Onda ta kriza slama, slama Weimarsku republiku. Ali opet, to je samo jedan dio istine. Nije Weimarska republika propala zbog privredne krize. I nisu nacisti došli na vlast zbog privredne krize i zbog te velike ekonomske krize 1929. do 1933. Oni su došli na vlast zbog toga što politička elita nije znala dati odgovor na tu e, ekonomsku krizu. Oni su davali odgovor tipičan u njemačkom duhu, idemo štedjeti. <laughs> Naravno, time su popuno razorili društvo. To bih je rekao jedan zapravo ključni razlog zašto se Vajmarska republika počela raspadati i zašto se ostvario prostor nacistima e, da dođu na vlast. Molim vas, pa u Americi je bila sasvim druga konsekvencija toga. Na vlast dolazi Roosevelt, New Deal, zapravo jedno socijalno tržišno društvo, što bi rekli Njemci sva u Sjedinjenim američkim državama e, formira. Zato što je Roosevelt ima jednu sasvim drugčiju e, ekonomsku politiku. ono je jedan pametan politolog koji je u uvidu ekonomske odnose, svijet života, politički poredak, sustav dobio je ljude za sebe i rekao idemo investirati. Jel? On se uzdao u Keynesa državnu intervenciju i financije i to je Ameriku naprosto izvuklo. A ovi su se uzdali, jel, tipično njemački, u politiku štednje i onda su razorili Weimarsku republiku i omogućili nacistima da dođu na vlast. Ponovio bih ovu tezu. Nisu došli na vlast zbog privredne krize, nego zbog toga što politika nije znala naći adekvatan odgovor na privrednu krizu. Hitler je zbog organiziranja puča, optužen je za veleizdaju, dobio kaznu od pet godina zatvora. Suđenje je izazvalo skandal. Presuda je napadnuta čak iz desnih krugova. Za veleizdaju dobio je samo pet godina, jer je sud za olakotnu okolnost uzeo činjenicu da su pučisti, kako je sud rekao, bili vođeni u svojim akcijama čistim rodoljubnim duhom i najplemenitijom voljom. I služenje kazne bilo je farsa. Hitler je odslužio samo devet mjeseci u tvrđivi Landarg. Tamo su odlazili oni koji su imali pravo na blage uvjete zatvorske kazne, na primjer plemići koji su prije rata nekoga ubili u dvoboju. Hitler je dobio zračnu i lijepo namještenu prostranu čeliju iz koje je iseljen aristokrat koji je ubio Kurta Eisnera, vođu revolucije u Bavarskoj. O načinu na koji je Hitler služio kaznu dovoljno govori činjenica da mu je u devet mjeseci usluživanja kazne u posjetu došlo preko 500 posjetitelja. U zatvoru je napisao knjigu pod naslovom Moja borba. Kada je izašao iz zatvora, nacisti su bili u jadnom stanju. Hitler je krenuo u obnovu partije. Godine 1925. nacionalsocijalistička njemačka radnička partija imala je 25 tisuća članova. Četiri godine kasnije 180 tisuća. Godine 1928. nacisti su prvi puta izašli na izbore za Reichstag dobili su 2,6% glasova i 12 zastupnika u parlamentu kojemu je bilo 491 mjesto. Nacisti su se počeli širiti po cijeloj Njemačkoj, više Bavarska nije bila dovoljna. U širenju Hitler je dobio pomoć od ljudi poput Jozefa Goebbelsa, novinara i pisca koji je doktorirao na Heidelbergu s doktoratom iz njemačke filologije. Goebbels će biti ključan za jačanje nacista u Berlinu. U 90. ima se Hitler okružio odanim ljudima. Mnogi od njih su ga obožavali, poput Goebbelsa, Heinricha Himmlera, Rudolfa Hessa. Svi su oni krajem 20. ih bili još relativno mladi. Hitler je 29. imao 40 godina, Goebbels 32, Göring 36, Himmler 29. Za Heinricha Himmlera Hitler je imao poseban zadatak. Richard Evans piše. 6. siječnja 1929. godine Hitler je imenovao vjernog Himmlera na čelo osobnog zaštitnog odreda Schützstaffel, koji je brzo postao poznat po inicijalima SS. To je tijelo imalo podrijetlo u malenoj jedinici stvorenoj početkom 1923. koja je trebala Hitleru davati tjelohranitelje i čuvati partijski stožer. Bila je preoblikovana 1925. kada je Hitler shvatio da mu smeđe košuljaši pod römom nikad neće dati bezuvjetnu odanost koju je on zahtijevao. Njihov prvi zapovjednik bio je Julius Štrok, zapovjednik smeđe košuljaškog jurišnog odjeljenja prije nego što je Hitler zatvoren i od početka je bila zamišljena kao elitna jedinica, u suprotnosti s paravojnim pokretom smeđe košuljaša koji je primao skoro sve, u partijskim intrigama sredinom 20. godina SS je promijenio niz vođa. Svi oni nisu uspjeli izboriti nezavisnost, nasuprot rastućoj moći smeđe košuljaša, iako su uspjeli izgraditi disciplinirano, čvrsto povezano tijelo. Himmler je uspio u onome što oni nisu. Prezirući grube elemente koji su činili prvu skupinu regruta, on je svjesno krenuo u stvaranje elite, dovodeći bivše vojne časnike poput pomeranskog aristokrata Eriha von dem Bach Zalepskog i veterana Freikorpsa poput Friedricha Karla Baruna von Ebersteina. Himmler je naslijedio jedinicu od samo 290 ljudi. Pojačao ju je na 1000 krajem 1929. i na skoro 3000 godinu dana kasnije. Usprkos protivljenju vodstva smeđe košuljaša, uvjerio je Hitlera da 1930. učini SS potpuno nezavisnim, dao mu je novu odoru, crnu umjesto smeđe, i novu striktno hijerarhijsku kvazi-vojnu strukturu. SS nije samo služio za ulične borbe protiv komunista i socijaldemokrata i za maltretiranje i pljačkanje židova. On je služio kao unutar partijska policija. Do 1929. Hitler i njegovi najbliži suradnici, svi odreda njemu potpuno odani, izgradili su partiju koja se proširila po Njemačkoj i koja je imala nasilne i brojne paravojne jedinice, ali još uvijek su bili relativno malena partija. A onda je došla velika ekonomska kriza poslodavci nisu htjeli popustiti, nego su se uzdali u politiku štednje. To je onda razaralo društvo, jel? razvila se velika nezaposlenost, siromaštvo, a onda su nacisti znali pritisnuti pravo dugme. Koje je bilo pravo dugme? Pa mržnja. Politika je između ostalog vezana uz mržnju. Koga treba mrziti? Ko su nam neprijatelji? Što je rekao nacistički teoretičar prava, jel, kasnije jedan od rodonačelnika konstantne revolucije, Karl Schmidt. Osnovni je odnos prijatelj-neprijatelje. Političko se ne može reducirati na to da sad svi budu jel, prijatelji. neprijatelji, je onaj drugi. A onaj drugi, ko to? Pa židovi. Iako je, pazite, židova, ako gledamo ispovijest, u Weimarskoj republici bilo 0,9% stanovništva. Dakle, sad je to ideja da 0,9% stanovništva upravlja jel, svim tim skrivenim silama. To se činilo atraktivnom. Ne, ne može se reći, zašto mi smo krivi, loše se vodila država. Na... Ne, ne, oni drugi su uvijek krivi. Hitler još u Mein Kampfu piše, propaganda jednim udarcem može zadobiti mase. A onda, naravno, pogoditi pravi slogan, pravi trenutak propagande gdje svako onda postane heroj. Gotov sam, bez posla sam, nisam ja odgovoran za to. Pa nisu ni moji sunarodnjaci kapitalisti odgovorni za to. Odgovorni su židovi, oni drugi, amerikanci, ti koji izrabljuju naš narod. Mi ćemo to prekinuti. U krajnjem slučaju, pa odgovorna je ova demokracija, odgovorna je Vajmarska republika. Diktatura je bolji tip političkog poretka. Tu naravno ima ove nostalge za pruskim vremenima, za čvrstom rukom i tako dalje. Kad gledate marketinški, jel, danas bismo rekli ovaj propagandni PR je jako dobro napravljen. U tim kampanjama Hitler ima aviona što omogućuje da drži jel, više govora dnevno. Dizajn plakata kad pogledate su vrlo atraktivni, ali je bit je to njihova poruka je jasna. Mi ili oni. Oni razumiju da zapravo će doći na vlast ako potiču mržnju, mržnju i mržnju za njih glasaju ljudi koji tad nisu bili politički aktivni. To je zapravo jezgro nacističkih birača. To njima omogućuje uspon. Nisu jednostavno točne teorije koje govore sad radnici počeli glasati za nacionalsocijalističku radničku stranku Njemačke. Otiđete u njemački državni arhiv u Koblencu je, je, je središnjica, vidjeti da su NSDAP E, dužnosnici se žale da evo kampanja nije uspjela, nema dovoljno odaziva radnika i tako dalje. Većina njih ostaje vjerna socijaldemokratima ili komunistima, a oni dobivaju ove nove glasače, ovi koji prvi ulaze u politički svijet. A to što ih potakne da uđu u politički svijet, to je ova ideja idemo protiv drugih, idemo srušiti demokraciju, to nam ne treba. 27. ožujka 1930. godine pala je vlada kancelara Heinricha Millera. Razlog za pad vlade bio je sukob između socijaldemokrata i Njemačke narodne stranke oko povećanja osiguranja nezaposlenima. Socijaldemokrati su predlagali povećanje doprinosa iz plaća s 3,5 na 4%. Njemačka narodna stranka to je odbila i izašla iz vlade. Od 13. veljače 1919. kada je stvorena do njezinog kraja 30. siječnja kada je Hitler postao kancelar, Weimarska Njemačka nije se odlikovala stabilnim vladama. Za vrijeme njezinog postojanja bilo ih je 20. U prosjeku svaka je potrajala 239 dana. Ali pad Millerove vlade smatra se prvim korakom prema kraju Weimarske Njemačke. Miller je na kancelarskom položaju zamijenio industrijalac Heinrich Brüning iz katoličke stranke Centrum. Ta vlada nije imala većinu u Reichstagu. Plan predsjednika Hindenburga bio je da izvan vlade drži socijaldemokrate, pogotovo komuniste. Problem je bio u tome što je čak i vladanje preko članka 48 ustava koje je davao ovlasti predsjedniku da vlada putem uredbi trebalo potvrdu Reichstaga. Predsjednik je 18. srpnja raspustio rajstag i raspisao nove izbore na njima će nacisti prvi puta postići veliki uspjeh. Jan Kershaw piše. Sam Hitler održao je 20 velikih govora u šest tjedana, koji su prethodili danu izbora. Auditorij je bio golem. Najmanje 16.000 ljudi došlo ga je slušati u Sportspalast u Berlinu 10. rujna. Dva dana kasnije u Breslau čak se 20 do 25 tisuća ljudi na u Jar dok je danjih 5 do 6 tisuća govor moralo slušati vani preko zvučnika. Početkom 20. godina u Hitlerovim su govorima prevladavali žestoki napadi na židove. Kasnijih godina tog desetljeća središnjom je temom postalo pitanje životnog prostora. U predizbornoj kampanji 1930. Hitler je govorio izričito o židovima. Grubih tirada s početka 20. godina posve nestalo. Sada je ključna tema bila rasap Njemačke pod parlamentarnom demokracijom i stranačkom vladom u podijeljen narod odvojenih i suprotstavljenih interesa, rasap koji može svladati samo NSDAP, stvaranjem novog jedinstva nacije, nadilaženjem klase i metka i profesije. Dok vajmarske stranke predstavljaju samo specifične interesne skupine, uvjeravaju Hitler, Nacionalsocijalistički pokret jedini se zalaže za naciju kao cjelinu. Demokracija, pacifizam i internacionalizam proizveli su nemoć i bolest. Veliki su narod bacili na koljena. Kucno je čas da se ta gnjilež odstrani. Izbore 1930. Jan Kershaw opisuje kao potres. Stranka koja je 1928. dobila 2,6%, sada je dobila 18,3% glasova i 107 mjesta u Rajstagu. Skoro 6,5 milijuna Njemaca glasalo je za naciste. Na izborima za Rajstag u srpnju 1932. bio je to još jedan pokušaj Hindenburga i desnih strana kada dobiju većinu u parlamentu, Nacisti su dobili 37,27% glasova ili 230 zastupnika u Rajstagu. Na izborima u studenom te 32. pao im je broj glasova na 33,09%, ali su i dalje bili najjača stranka. Na kraju su desne stranke pomislile da mogu iskoristiti Hitlera i naciste za stvaranje jake većine u parlamentu. Cijena se činila malenom. Vođa centruma, Franz von Papen, uplašenim je stranačkim kolegama rekao – ne brinite, mi smo Hitlera uzeli u službu. Prvi kabinet ima samo dva e, nacistička ministra. Opet znakovito, naravno, ministar unutarnjih poslova je bio nacista i bio je Gering, on je bio ministar bez, e, bez portfelja, ali je bio ministar unutarnjih poslova Pruske, dakle ipak glavne države Njemačkog rajha. Tu su onda Hitlerove poluge moći porasle. No biti, dakle, on ne bi došao na vlast da nije imao podršku doći National Volkspartei. I sam, mislim, predsjednik Weimarske republike Hindenburg je okljevao. On nije bio sklon Hitleru, ni tomu se činilo previše i tako dalje ali je bio nagovaran od strane kapitala, koji je se bojao nemira, koji se bojao radničkog pokreta, osobito u Ruru, koji su htjeli da neka čvrsta ruka jamči njihov novac. I to je ono što, ne znam, Tomaš Masnak i sa Landa zovu savezništvo ekonomskog liberalizma i nacizma, odnosno fašizma. Dakle, ako će nam jamčiti da čuvamo svoje interese, svoje vlasništvo, svoje profite, onda su i oni dobri. Šta će nam ta demokracija? Teza je da vrlo snažno prihvaćena i prisutna u njemačkoj historiografiji, da su ti interesi onda doveli e, Hitlera na vlast. A onda je imao i sreće. Pitanje je kako bi to završilo da nije im bilo ovih drugih čimbenika. Mi ne znamo, dan danas u njemačkoj historiografiji e, postoje različite tumačenja koje je spalio Reichstag, jel? jel u veljači 33. godine, 27. veljače točnije, Marinus van der Lube, jedan nizozemski komunista, anarhista, je e, zapalio rajstak. E sad, dvije su teorije postale u historiografiji. Jedna, a to su ga nagovorili nacisti, on je zapravo bio skrivni nacistički agent. E, druga je teorija, ne, on je djelovao u ime komunističke partije, dakle to su komunisti. On je cijelo vrijeme tvrdio da je djelovao sam, da je jednostavno tako osjetio poriv da spašava ja. čovečanstvo. Danas kad se ti arhivi otvoreni, kad se gleda, dominira zapravo ova teza da on djelovao sam ali vrlo brzo nakon paljevine rajstaka. Dakle, to je taj iracionalni moment koji omogućuje manevarski prostor političkog. Jel? Odmah imate zakon o zaštiti naroda i države nakon toga i onda prenošenje ovlasi Rajstaga na Rajskancelara, dakle na Hitlera. Taj zakon je ključan zakon koji zapravo ukida ovlasti parlamenta da donosi zakone i ovlasti donošenja zakona prebacio na kancelara na Hitlera. Da bi taj zakon prošao, još uvijek postoje procedura. Još uvijek je to Weimarska republika. Trebalo se dobiti dvotrećinsku većinu u parlamentu. Dakle, ideja nacista je bilo kako da, da se bore protiv dvotečinske većine. Prvo je bilo hapšenje svih komunista. Vi zapravo nemate onda više komunista. Ili su pobjegli ili su uhapšeni, pa ih nemate u parlamentu. Druga, imali ste 120 socijaldemokratskih zastupnika, a glasalo je 94. Ovi ostali su bili ili u bijegu ili uhapšeni. I zapravo jedino su socijaldemokrati glasali protiv toga da se prenesu ovlasti na hitler od parlamenta. vođe desnih stranaka u Reichstagu i predsjednik Feldmaršal Paul von Hindenburg planirali su iskoristiti Hitlera. Hindenburg se s njime sastao u kolovozu i studenom 1932. O Hitleru nije mislio ništa dobra, nazivao ga je češkim kaplarom, dostojnim funkcije ravnatelja pošte. Ali mu je nudio da njegov nacistički pokret razgovara s drugim desnim strankama o stvaranju desne većine u parlamentu. Hindenburg je znao da će taj pokušaj biti osuđen na propast, jer se Njemačka nacionalna narodna stranka tome protivila. Svi bi vidjeli Hitlerov neuspjeh i to bi oslabilo njegov položaj. Problem je bio u tome što je Hitler odmah vidio što mu predsjednik sprema. U onome što je Goebbels nazvao šahovskom partijom u kojoj je ulog moć, Hitler je odgovorio da nema namjeru ući u pregovore s drugim strankama. Postoji bolji izlaz. Neka ga predsjednik imenuje za kancelara. Tada će on riješiti problem većine. Hindenburgu to nije padalo na pamet, ani Francu von Papenu iz stranke centra, koji je bio kancelar te 1932. Na kraju, u toj šahovskoj partiji za moć, pobjedio je Hitler, govori profesor doktor Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. E sad ti glasači koji njega dovode na, na vlast, kad se gleda taj milje, najnovije istraživanja pokazuju da to nisu srednji slovi, kao što je Semir Lipset o tome piše. Njemačka historiografija je jako dugo i opće svjetska zastupala tu tezu. Hans Ulrich Weller u svojoj knjizi Njemačka društvena povijest tvrdi jedino pravilo koje se može pronaći kad analiziramo strukturu biračkog tijela e, nacističke stranke je to da su to protestanti, sa sjevera Njemačka i iz e, pokrena koje graniče sa Slovenima. Jer zapravo ovaj jedan etnički nacionalizam jel, je igrao ključnu ulogu u tome. On nije prodro nacizam u taj radnički milje dobrim dijelom, jer ovi glavni industrijski centri su i dalje ostali pod utjecajem socijaldemokrata. Kasnije naravno je to sve e, zabranjeno svi su pohapšeni, ali tu bih nekako naglasio to to je ta novo istraživanje, mi se čini jako zanimljivom jer se pokazuje da vi nemate velikih prijelaza. Jel? Nisu sad socijaldemokrati ili komunisti počeli glasati za, za, za, za Hitlera. Kad uspoređujete te tablice, nekoliko postotaka da, jel, ali ne On dobiva birače od Deutsche National Volkspartei, ove stranke koja je njemački konzervativaca, koji zapravo na početku, jel, tu se nekako na krug našeg razgovora, rekao bih, zatvara, koje smo spomenuli na početku, to su njemački nacionalistički konzervativci kojima je Hitler draži od e, socijaldemokrate i Weimarske republike, ne prihvaćaju 1789. Oni su ga na koncu konca koalicijom jel, doveli na vlast i omogućili su mu tih 8% glasova su dobili da, da, da formira vladu da, da, da, pobijedi. Dakle, to je jedan milje, ali većina tih ljudi koji glasuju za njega su novi glasači. Ljudi koji su Hitleru vidjeli Mesiju. Od 17 milijuna njihovih glasača, 7,4 su protestanti, a šest milijuna su novi glasači. Njega zapravo mladost dovodi na vlast. Njega mladost dovodi na vlast. To, dakle, ljudi koji su povjerovali u tu političku religiju. Politička religija, naravno, za substitut za ove klasične religije. Aha, postoji Bog, dragi Bog je Hitler. Postoje svete knjige, to je Mein Kampf. I postoje, naravno, sveci pokreta, to su oni koji su poginuli u Minhenskom puću. I time je krug zatvoren i Njemačka ide prema ratu. Rat nije uvjetovan, ne znam, ovakvim i onakvim ekonomskim, geopolitičkim inim okolnostima. Rat je bit nacističke ideologije. I zbog toga mi se čini da je put prema ratu bio zapravo ucrtan pobjedom socijalističke radničke stranke Njemačke. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godine.